Këto dy emra kanë një origjinë të përbashkët që në gjuhën arabe vjen nga fjala shekera. Edhe shekera në gjuhën arabe kuptimi etimologjik i kësaj fjale do të thotë shtim, zhvillim edhe shfaqje, diçka që shtohet aq sa duket me sy. Ky është kuptimi etimologjik i fjalës, ose domethënë në origjinë si fjalë këtë kuptim ka. Edhe përdoret në gjuhën arabe në ditët e sotme me kuptimin fjala shukr, që ne në shqip i themi shyqyr edhe nga arabët e kemi marrë. Do të thotë ta lavdërosh atë që të ka bërë një mirësi duke i përmendur atë mirësi që të ka bërë ty ai. Edhe ndryshe nëse do ta shprehnim ndryshe në gjuhën shqipe për të dhënë kuptim të përshtatshëm do ta quanim falënderim. Megjithëse fjala falem, falënderit do të ketë një origjinë pak ndryshe. Vetëm se ideja është që e shukr do të thotë T'i tregosh ose ta lavdërosh atë person që të ka bërë një mirësi duke e përmendur mirësinë që të ka bërë ai. Ky është kuptimi gjuhësor i këtyre dy emrave dhe prej këtyre ka dalë edhe emrat e Allahut subhanehu ue teala Esh-Shakiru dhe Shekuru. Normalisht që për Allahun subhanehu ue teala këto dy emra kanë një lloj veçorie që nuk nuk mund të kuptohet thjesht vetëm nga kjo që thamë, sepse fjala Shukr Prej kësaj domethënë kuptojmë që njeriu do ta falënderojë Allahun subhanehu ue teala. Ndërsa Allahu subhanehu ue teala që ka këto dy emra që që dalin prej këtyre fjalëve, kuptimi i saj dhe do ta përmendim më mbrapa inshallah, është që Allahu i madhëruar e lavdëron besimtarin Dhe e shpërblen atë për mirë për të mirat që bën. Fjala e shakir në gjuhën arabe vjen nga thamë vjen nga fjala shekera dhe shakir domthonë është emri që del prej kësaj folje. Ndërsa shekur është shkalla domthonë është forma e ekzagjeruar për të treguar që Allahu subhanahu wa taala është shumë Domethënë, cilësia kjo cilësi që quhet cilësia e shukrit që Allahu subhanahu wa taala e lavdëron atë që bën një të mirë, sikurse dhe ia shpërblen me të mira atij, kjo tek Allahu subhanahu wa taala është në gradën më të lartë. Kemi një fjalë tjetër të ngjashme me fjalën shukr. Që është fjala elhamd, ne themi elhamdulillah, edhe e përkthejmë në gjuhën shqipe duke thënë falënderimi i takon Allahut subhanahu wa taala. Çfarë dallimi çfarë dallimi ka shukri nga hamdi? Kan fol dietarët për dallimin që kanë këto dy gjëra, edhe kanë thënë që ndërmjet tyre ka diçka të përbashkët, edhe ka diçka të veçantë. Kështu që Ajo që quhet elhamd, elhamd është e veçantë në aspektin që elhamdi ose falend, ky lloj falënderimi që quhet elhamd gjuhën arabe i bëhet Allahu subhanahu wa taala për shkak të i bëhet Allahu subhanahu wa taala vetëm me gojë e para, i bëhet vetëm me gojë. Në një kohë që shukri është me gojë, është me vepra, është me zemër, siç do ta përmendim në vijim inshallah. Diçka tjetër, shukri do të thotë që ti të tregosh mirësi që të ka bërë dikush, kurse hamdi do të thotë që ti ta lavdërosh Allahun subhanahu wa taala për cilësitë e tij të larta, kështu që nuk thuhet Domethënë që shukri i takon Allahut subhanahu wa taala sepse ai është i plotë në cilësitë e tij. Po thuhet falënderimi, hamdi i takon Allahut subhanahu wa taala sepse është i plotë në cilësitë e tij. Ngaqë shukri ka të bëjë me atë që mund ta quanim në gjuhën shqipe si shpërblim ose domethënë vlerësim të mirësisë. Në kohë që ne kemi të bëjmë, kur themi elhamd, kemi të bëjmë me cilësitë e larta të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që shukri në një aspekt është më i ngushtë sesa hamdi, kurse në aspektin tjetër është më i gjerë. Në aspektin me çfarë kryhet shukri është më i gjerë, sepse shukri bëhet me vepra, me gojë dhe me zemër. Do t'i shpjegojmë të gjitha ato inshallah me lejen e Allahut. Ndërsa hamdi, kur themi elhamdulillah, kryhet vetëm me gojë. Mirëpo hamdi Ai kur thuhet Elhamdulilah ti e falënderon Allahun për cilësitë e tij të larta, duke e lavdëruar për cilësitë e tij të larta, edhe falënderon për mirësitë që të ka bërë ty. Ndërsa shukri kur thua shukru lillah, shukri i takon Allahut, kjo lloj gjëje bëhet vetëm për mirësitë që të ka bërë ty Allahu dhe jo për cilësitë e tij të larta. Ky është domethënë dallimi ndër këtyre dyve në në kuptimin e gjuhës gjuhës arabe. Këto dy emra janë përmendur në Kur'an pak herë, kemi për shembull emrin e parë Ash-Shakur, që është, thamë që kuptimi i tij domethënë që Allahu subhanahu wa taala është e ka këtë cilësi në formën më të plotë, më të lartë, sepse tregon shkallën e ekzagjeruar të një gjëje, kur themi faul në gjuhën arabe, do të thotë diçka është ekzagjeruar. Është domethënë diçka shumë e madhe. Ata shpresojnë, shpresojnë që ta arrijnë fitoren e një lloj tregtie që nuk humbet kurrë prej saj, njeriu, domethënë fitoren e tregtisë me Allahun subhanuhu teala. Pastaj vazhdon ajeti kuranor që thotë li yuwaffiyahum ujurahum që Allahu subhanahu wa taala t'u japë atyre, domethënë kjo lloj tregti është që Allahu do t'u japë atyre shpërblimet e tyre dhe do t'ua shtojë ato, wa yazidahum min fadlih, t'ua shtojë atyre me mirësinë e tij, innahu ghafurun shakur, sepse Allahu subhanahu wa taala është falës Edhe shakur, domethënë që e shpërblen të mirën me shumë herë më të mirë. Ky është ajeti i parë në surën Fatir, ajeti numër 29-30. Ajeti i dytë që tregon emrin e Allahut Shakur është në surën Fatir gjithashtu 34, thot Allahu subhanahu wa taala, "Inna rabbana laghafurun shakur." Me të njëjtën gjë që thamë, me të vërtetë thot Zoti jonë është falës edhe shakur që e shpërblen të mirën. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në surën Shura, dhe ky është ajeti numër 3, ajeti i tretë, 20 në ajetin numër 23 të surës Shura thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa men yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Dhe kush bën një të mirë, ne ja shtojmë atij të mirën. Inna inna Allaha ghafurun shakur. Allahu është falës dhe shakur. Dhe po ta shikosh Edhe në ajetin e mësipërm, në ajetin e parë, thotë Allahu ja shtojmë, edhe pastaj përmend emrin e tij shekur. Sikur do të thotë që emri i Allahut subhanahu wa taala shekur tregon që Allahu i jep njerëzve më shumë se ç'meritojnë ata shpërblim. Sepse ua shpërblen të mirën me më të mirë, siç siç do ta përmendim inshallah më poshtë. Edhe ajeti 4 është në surën Taghabun 17 thotë Allahu subhanahu wa taala in tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Që edhe një, edhe ky ajeti më poshtë e vërteton atë që tham tash. Thotë nëse ju i jepni hua Allahut, Allahu nuk ka nevojë për hua. Mirëpo qëllimi është të japësh për fenë e tij. Sepse Allahu do t'i sprovojë njerëzit e tij kush i jep për, për hir të tij dhe kush nuk jep. Thotë nëse jepni hua për Allahun subhanahu wa taala, një hua të mirë, Allahu ua shumëfishon atë juve dhe ju fal juve gjynahet. Dhe Allahu është Shekurun Halim. Allahu është shpërblyesi më i mirë dhe është Halim i urtë, i butë. Domethënë që Allahu është Shekur, ta ua shpërblen juve më shumë se ç'meritoni, edhe Halim do nuk ju dënon ju, por ju fal për gjynahet që keni bërë. Ndërsa emri i Allahut Shakir Është treguar në dy ajete kuranore, ajeti i parë është në surën Bekare, 158 thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa men tatawa khayran fa inna Allaha shakirun alim." Prap tregon atë që kush bën dhe kush bën punë vullnetare për Allahu subhanahu wa taala, Allahu është shakir, domethënë që e shpërblen atë në shumëfish, alim i ditur për atë që bën njeriu. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, dhe ky është nga ajetet më të bukura, domethënë që mund të lexojë njeriu që i thot vetë besimtar. Thot ma yefal Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum. Çfarë të bëj Allahu me dënimin tuaj nëse ju falënderoni dhe besoni? Çfarë të bëj Allahu me dënimin tuaj nëse ju falënderoni dhe besoni, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë të dënojë robërit. Wa kana Allahu shakiran alima, dhe Allahu është shakir dhe alim, domethënë që Allahu subhanahu wa taala nuk mund ta dënojë njeri kot. Përkundazi Allahu i madhëruar, ngaqë është shakir, ka emrin e tij shakir, ia shpërblen njeriut me më të mira, e jo më ta dënojë atë kot. Edhe është i ditur për çdo gjë që vepron njeriu. Kuptimi i këtyre dy emrave në lidhje me Allahun subhanahu wa taala është për të mirat e tyre dhe në një fjalë tjetër thotë në një vend tjetër thotë Katade gjithashtu shpërblyes për të mirat që kanë bërë ata duke ua shumëfishuar ato. Thotë Imam al-Khattabi, "Ash-shakur" do të thotë "Ash-shakur" do të thotë që Allahu subhanahu wa taala ia shpërblen njeriut me shumë për një adhurim të pakët që bën ai. Edhe ju dhe jep shumë mirësi dhe kënaqet prej robit për një punë të vogël që bën ai. Siç thot Allahu subhanahu wa taala, inna rabbana la ghafurun shakur. Kjo është fjala e Khattabit, Zoti jonë është falës dhe shakur. Thot Imam Sa'di, "Ash-shakiru dhe shakur, ash-shakur do të thot që Allahu subhanahu wa taala ia shpërblen njeriut për të paktën që bën me për të paktën që bën me të shumtën." I fal i fal gjynahet që bën njeriu, ia shumëfishon të sinqertëve punët e tyre pa llogari. Edhe ua shpërblen atyre që e falënderojnë Allahun subhanahu wa taala, edhe i përmend ata në grupin e lartë melajkeve. Edhe kush afrohet tek Allahu subhanahu wa taala me punë të mira, Allahu afrohet tek ai më shumë dhe kjo është pjesë e falënderimit. Thotë Imam Bejhekiu, Në kuptimin e emrit të Allahut subhanahu wa taala Shakir dhe Shakur, thot kuptimi është që Allahu subhanahu wa taala e shpërblen e shpërblen adhurimin e pakët që bën njeriu më shumë. Edhe jep shumë shpërblim për të. Thot mirëpo fjala këto lloj emrash mund të kenë dhe kuptimin që Allahu subhanahu wa taala e lavdëron robin e tij që bën punë të mira. Edhe kjo lloj gjëje thotë ka të bëjë me cilësinë e të folurit, domethënë që mbase do do i vijë koha ose mund ta kemi përmendur herë tjera për Allahun subhanuhu teala. Ideja është domethënë që Imam Bejhekiu thotë që emri i Allahut Shakir dhe Shakur mund të ketë kuptimin që Allahu ia shpërblen njeriut me shumëfish për punën që bën ose që e lavdëron atë tek melajket e lartë dhe i vendos atij pranim tek njerëzit në tokë. Çfarë përfitojmë prej këtyre dy emrave? Realiteti është që Allahu subhanahu wa taala është dhuruesi i çdo të mire për njeriun. Edhe ai ia dhuron çdo të mirë njeriut, edhe më pas ia mundëson atij që të kryejë të mirat, edhe në fund e shpërblen për këtë të mirë që ia mundësoi vetë njeriut ta bëjë. Prandaj dhe mirësia është prej nga Allahu subhanahu wa taala që në fillim dhe në fund. Mirësia absolute vjen vetëm prej tij. El khairu kulluhu bi yadayk wa sharru laysa ilayk. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, e mira është e gjitha në dorën tënde dhe e keqja nuk të takon ty. Allahu subhanahu wa taala e ka emrin e tij Shakir dhe Shakur dhe e vlerëson njeriun sikurse dhe e shpërblen atë për një punë të vogël që bën njeriu. Prandaj është e ndaluar për njeriun që të nënvleftësojë qoftë edhe punët më të vogla të hajrit, sepse nuk e di njeriu se ku mund ta fitojë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ngaqë Allahu është shakir dhe shëkur, Prandaj njeriu duhet që mos nënvleftësojë asnjë lloj pune, sado e vogël qoftë, sepse me një punë të vogël mund të fitojë shumë shpërblim të madh tek Allahu dhe mund të fitojë kënaqësinë e tij të përhershme. Dhe kjo është prej mirësive të Allahut subhanahu ta'ala. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin që transmeton Abu Dherr radhiyallahu anhu, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, thot mos nënvleftëso asnjë lloj të mire. Edhe sikur edhe sikur thot kur të takosh vëllain tënd të buzëqeshësh, vetëm edhe buzëqeshja që është diçka tepër e vogël, tepër e thjeshtë, mos e nënvlerëso. Se me anë të kësaj buzëqeshje mund të mund të fitosh zemrën e vëllait tënd, mund kjo shpjegimi tash jo hadithi, mbaron hadithi kaq. Mund të mund të fitosh zemrën e vëllait tënd dhe me anë të kësaj hyn me të me, me të bashkë në xhenet. Fiton kënaqësinë e Allahut me diçka tepër të vogël. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam thotë mos mos nënvlerëso prej të mirës asgjë. Duhet pasur parasysh që njeriu me të gjithë punët e mira që bën me namaze, me haxhe, me sadaka, me agjërime, gjithë punët e mira që bën në jetën e tij në këtë lloj kohe të shkurtër të jetës së tij, edhe me gjithë të metat që që ka njeriu edhe mangësitë që ka njeriu gjatë këtyre punëve, po ta përfytyrosh gjithë këtë gjë, ke për ta kuptuar që njeriu nuk nuk mund ta meritojë dot xhenetin vetëm me kaq me kaq pak. Nuk e meriton dot xhenetin me kaq pak. Mirëpo kjo është mirësia e Allahut subhanahu wa ta'ala sepse ai është shekur, prandaj dhe njeriut me kaq pak punë, me gjithë ato mangësi, me gjithë ato, me gjithë ato gabime që bën njeriu, me një kohë kaq të shkurtër në jetë, domethënë që e shfrytëzon njeriu për të bërë punë të mira, i jep një shpërblim të përhershëm, të pafundshëm. Dhe kjo vërteton atë që, që Allahu subhanahu wa ta'ala është shekur. Gjithë, gjithashtu transmetohet nga Aisha radiallahu anha se ka thënë, Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Thotë profeti profeti sallallahu alaihi wasallam, "Qëllojeni edhe afrohuni." Domethënë ideja qëllojeni dhe afrohuni domethënë që njeriu duhet duhet të synojë të mirën edhe të punojë të të punojë të mirën sa të ketë mundësi, edhe po ju përgëzoj thotë profeti sallallahu alaihi wasallam. Sepse askush prej jush nuk ka për të hyrë në xhenet me punën e tij. Ngaqë puna e njeriut Puna e njeriut në të vërtetë nuk vlen sa xheneti. Puna e njeriut është shumë herë më e vogël. Pa mendo pak jeta jote, sikur të jetosh 60 vjet. Hiq një të tretën e jetës tënde për gjumë. Hiq edhe një të një të tretën për për punë, siç i thonë 8 orë gjumë, 8 orë punë, vetëm punë të pastër. Gjithashtu nga 8 orë ngelen ngeli vetëm 1/3. Nga këto 8 orët Hiq orët që do rrish me familjen, orët që do hash bukë, hiq orët që të duhen për çështje të domosdoshme dhe mund të ngelet domethënë një 2-3 orësh. Këto 2-3 orë Pastaj a i shfrytëzon këto për hir të Allahut apo apo nuk e shfrytëzon jetën tënde, atë çfarë ngjelet? Ngjelet diçka tepër tepër e vogël nga jeta jote që ti e bën për Allahun subhanuhu teala. Dhe megjithatë Allahu ngaqë është shekur, edhe këtë të pakët ta falënderon. Allahu subhanuhu meqë është shekur të pakët ta shpërblen duke të dhënë xhenetin. Mirëpo njeriu do të duhet përpiqet. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i ka mësuar sahabëve dhe u ka thënë përpiquni, synojeni të mirën dhe përpiquni për të mirën, edhe përgëzoni. Domethënë që njeriu nuk do të bëhet pesimist. Sepse normalisht me punët e tij të këqija që bën gjithmonë, po ta mendojë njeriu nuk mund të arrijë asgjë. Mirëpo Allahu subhanahu wa taala ngaqë është shekur, nuk ia humb asnjë lloj të mirë që bën njeriu. Thotë Ibn al-Qayyim al-Jauziyje, thotë ndërsa për sa i përket cilësisë së Allahut subhanahu wa taala që ai është shekur, kjo është domethënë një çështje shumë shumë e veçantë. Sepse Allahu subhanahu wa taala është ai që e shpërblen në të vërtetë dhe e lavdëron në të vërtetë njeriun dhe i jep të gjitha mirësitë. Kështu që çdo gjë në fillim dhe në fund janë prej Allahut subhanahu wa taala. Sepse ai i jep sukses njeriut në fillim që ta falënderojë Allahun, edhe në fund fare ai i jep sukses duke e pranuar atë njeriut, edhe duke e shpërblyer së fundi për falënderimin që i bëri njeriu Allahut subhanuhu teala. Kështu që çdo mirësi është vetëm prej tij në fillim dhe në fund. Sikurse dhe Allahu subhanuhu teala mbasi ia dha gjithë ato mirësi njeriut, e lavdëron njeriun tek melaiket e larta. Pa mendo pak sikur Të të lavdërojë një person që është i parë i shtetit për shembull. Të thotë në sy të gjithë njerëzve, filani, filani është njeri i mirë. Filani është ç'është. Si do duket vetja? Po kur flasim për Allahun subhanuhu teala. Do të lavdërojë Allahu subhanuhu teala tek Xhibrili alayhis salam, tek Mikaili, tek Melaikët Hamalet el Arsh, tek mbajtësit e Arshit, tek Melaikët e lartë, domthonë vallahi kjo është gjë shumë e madhe. Po ta përfytyrojë njeriu, kush je ti o njeri? Kush je ti? Ti subhanallahu je diçka shumë e vogël përpara Allahut subhanahu wa taala, në madhështi. Je diçka e mangët, bën gjynahe shumë. Kur ti përmend Allahun subhanahu wa taala, Allahu të përmend ty. Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala është shakur. Edhe në vijim po tregojmë disa aspekte që tregojnë që Allahu subhanahu wa taala është shakur. Prej këtyre aspekteve kemi kemi ndodhinë e profetit të Allahut Sulejmanit alayhis salam me kuajt e tij, të cilët e preokupuan derisa harroi dhe i doli koha e namazit të ikindisë, derisa hyri akshami. Thuhet që Sulejmani alayhis salam po përgatiste kishte kishte marrë disa kuaj dhe po i përgatiste ata për luftë. Edhe nga nga preokupimi me këta kuaj i doli koha e namazit dhe harroi derisa erdhi akshami. Edhe u zemërua për këtë gjë nga madhështia e Allahut subhanuhu teala dhe i theri kuajt të gjithë. Për hir të Allahut vetëm se e preokupuan nga nga namazi. Edhe thuhet që Allahu subhanuhu teala pastaj ia zëvendësoi ngaqë është shekur, ia zëvendësoi këto kuaj duke i dhënë atij erën, duke i nënshtruar atij erën që të shkojë me të ku dëshiron ai. Dhe kjo tregon një aspekt që Allahu subhanahu wa taala është shekur. E vlerëson e vlerëson të mirën dhe e shpërblen njeriun sikurse edhe lavdëron atë për të mirën që bën. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala për Sulejmanin alayhis salam, "Idh uridha alayhi bil ashi as-safinatul jiyad." Thot kur iu paraqitën atij në mbrëmje, para mbrëmjes, domethënë mbas dite, as-safinat quhen kuajt, të cilët ngaqë janë shumë të shkathët, rrinë me tre këmbë dhe një këmbë dhe një njërën këmbë e ngrenë lart. El Jiad domethënë që janë shumë të shpejtë. Fa qala inni ahbabtu al-hu inni ahbabtu hubb al-khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Edhe tha Sulejmani alayhis salam, un thot u preokupova me me Me këta kuajt, derisa harrova përkujtimin e Zotit tim, derisa u zhduk dielli në perëndim. Pastaj më pas tha Sulejmani alayhis salam rudduha alay mi ktheni mbrapsht kuajt. Fa tafiqa mashan bis-suq wal-a'naq. Edhe atëherë i vrau i theri të gjithë. Dhe Allahu subhanahu wa taala, siç thot Hasan al-Basri, Allahu i Madhëruar ia zëvendësoi ato me erën e shpejtë, për shkak se ai u zemërua për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe i vrau ato nga që e preokupuan nga, nga kjo e mirë, nga mirësia e përkujtimit të Allahut subhanahu wa taala në kohën e duhur. Gjithashtu edhe sahabët sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam e lanë Mekën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu ua zëvendësoi atyre, nga që lanë Mekën për hir të tij, Ua zëvendësoi atyre duke çliruar gjithë gjithë ato vende të mëdha të botës, duke i futur ato në në pushtetin e muslimanëve. Dhe kjo është një prej çështjeve që tregojnë që Allahu subhanahu wa taala është shekur kur njeriu e lë diçka për hir të tij ose e bën diçka për hir të tij, Allahu ia zëvendëson atij edhe e shpërblen me më shumë. Prandaj po të shikosh në një kohë tepër të shkurtër, që mund të jetë domethënë kohë shumë shumë domethënë ideale për të arritur këto lloj rezultatesh kaq të mëdha, çliruan muslimanët në kohën e Ebu Bekrit, Omerit dhe Uthmanit, çliruan Irakun. Persinë, Shamin, Egjiptin, Afrikën edhe vende të tjera. Edhe gjithë kjo për një kohë që nuk është më e madhe se sa 35 vjet ose diçka më pak ose pak më shumë. Një vit më shumë, diçka e tillë. Gjithë çlirimet e mëdha si dhuratë prej Allahut subhanahu wa taala nga që ata e lanë e lanë diçka për hir të Allahut subhanahu wa taala. Sepse Allahu është shekur. Edhe po të lexosh historinë e sahabëve dhe çlirimet që kanë bërë ata çuditësh vallahi se shikon një të një të kaluar të ndritur të të parëve tanë që i kanë lënë një shembull të madh gjithë botës. në në aspektin e edukatës së tyre, në aspektin e moralit të tyre, në aspektin e luftës që kanë bërë ata se si kanë qenë. Prandaj nuk dihet historikisht, nuk dihet që të ketë pasur bota njerëz më të mëshirshëm në luftë se muslimanët. Nuk përdhunonin gra. Nuk vrisnin pleq as fëmijë. Nuk vrisnin bile profeti sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar që të vrasësh edhe edhe priftërinjtë, murgjit që rrinë nëpër kisha ose që rrin që janë çifut, ka ndaluar profeti sallallahu alajhi wasallam që të vriten, sepse thotë ata ia kanë dedikuar veten e vet Allahut, megjithëse janë në rrugë të humbur, po nuk lejohet me i vra. Shiko sa i lartë është islami. Bile tregohet një histori që Amr ibn al-Asi, radijallahu anhu, ju e dini të gjithë ai ka qenë prej sahabëve, i mori leje Omerit për të çliruar Egjiptin, edhe ai e çliroi Egjiptin në të vërtetë. Nëse domethënë historia është e gjatë për treguar se si e çliroi Amr ibn al-As Egjiptin, ndër të tjera, kur hyri në një prej qyteteve të Egjiptit, gjeti në të vajzën e mbretit të Egjiptit al-Muqawqis, mbretit të Egjiptit. Edhe çfarë bëri me të? E përdhunoi, e vrau, apo ua dha ushtarëve që ta provonin? Jo. I tregoi gjithë botës edhe la një shembull të lartë që do ngelet gjithmonë për gjithë njerëzimin, domthonë shembull i lartë që na bën ne muslimanët t'i ngremë kokat lart. E mori e mbajti për disa ditë që të shikonte se si ishin muslimanët dhe si vepronin me njëri tjetrin. Dhe pastaj e mori të nderuar Dërgoi dërgoi disa ushtarë që ta ruanin dhe ja çoi të jatit. Vallahi kjo është kjo është domethënë gjëja më e çuditshme që mund të ekzistojë në dynja. Ti shkon ti shkon për t'i pushtuar një personi vendin e tij. Që në të vërtetë nuk është pushtim, por çlirim. Shkon për të për ta çliruar atë vend. Shkon për të për ta larguar pushtetin e këtij personi. Edhe kur të bie në dorë njeriu më i shtrenjtë i tij që ishte vajza e tij, shkon pastaj t'ia çosh atij, Vallahi këtë lloj gjëje nuk nuk ke për ta parë në një histori vetëm se prej muslimanëve nëse e shikon. Dhe kjo lloj gjëje tregon me të vërtetë që muslimanët kanë qenë njerëzit më të mëshirshëm. Dhe Allahu subhanahu wa taala u dha mëshirën e tyre në ahiret. Prandaj dhe ata, nga që ishin të tillë, Allahu subhanahu wa taala i bëri që që të ta çlironin njerëzimin nga padrejtësia që u bëhesh atyre në, domethënë nga të gjithë sistemet e tjera. Kjo është një prej aspekteve që tregon që Allahu subhanahu wa taala është shekur kur kur sahabët lanë për hir të Allahut subhanahu wa taala vendin e tyre Allahu ua zëvendësoi atë duke u çliruar shumë më shumë vende të tjera. Prej këtyre aspekteve kemi gjithashtu dhe Yusufin alayhis salam Jusufi alayhis salam ndeti në burg, thot Allahu subhanahu wa taala bidha sinin. Bidha në gjuhën arabe do të thot nga 3 deri në 9. Domethënë është një numër që do të thot nga 3 deri te 9-ta. Thuhet që Jusufi alayhis salam ndejti në burg rreth 7 vjet. Bëri durim dhe Allahu subhanahu wa taala ia zëvendësoi për durimin që bëri duke e bërë atë të parin e vendit duke i dhënë atij pushtetin e tokës. Nga që bëri durim në ngushtimin në ngushticën e burgut, Allahu ia zgjeroi duke i dhënë pushtetin e tokës. Sepse Allahu është shekur. Gjithashtu edhe dëshmorët, nga që dhanë shpirtin e tyre për hir të Allahut subhanahu wa taala, të lirë, me çmim shumë të lirë për Allahun e madhëruar, sepse Allahu meriton shumë herë më shumë. Allahu ua zëvendësoi ato duke u dhënë atyre një jetë të veçantë që s'e kanë besimtarët e tjerë në xhenet dhe shpirtrat e tyre rendin nëpër nëpër xhenet duke ngrënë nga frytet e xhenetit duke shijuar kënaqësitë e xhenetit brenda disa zogjve që rrin poshtë arshit Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është sepse Allahu subhanahu wa taala është shekur gjithashtu dhe profetët Allahu subhanahu wa taala ngaqë dhan për Allahun edhe dhan për Allahun edhe nderin e tyre Edhe njerëzit folën për ta keq. Ju dini të gjithë që profetët nuk ka nuk ka pasur ndonjë profet vetëmse është folur për të keq. Është thënë për të që është i çmendur. Është budalla, është magjistar. Edhe Allahu subhanahu wa taala ua zëvendësoi këtyre njerëzve, edhe atyre që ndoqën rrugën e profetëve, duke ua ngritur dhikrin dhe përmendjen e tyre lart në gjithë botrat. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam megjithëse e, e ofendonin mushrikët e Mekës duke thënë për të shpifje, Allahu subhanahu wa taala e ngriti lart. Mushrikët e Mekës nuk ngelën më. As përkujtimi i tyre s'ngeli më. Por ngeli përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala për këtë për këtë profet lart edhe përmendet nga miliarda njerëz. Dhe kjo është se Allahu subhanahu wa taala është shekur, sikurse edhe Allahu i madhëruar na ka urdhëruar që ne ta lavdërojmë profetin sallallahu alajhi wasallam. sepse ai është shekur. Transmeton Abdullah ibn Amr ibn al-As nga profeti sallallahu alajhi wasallam se ka thënë kur të dëgjoni muezinin thoni siç thotë ai dhe më pas bini salavat mbi mua sallallahu alajhi wasallam sepse kush bie salavat mbi mua Allahu subhanahu wa taala e lavdëron atë 10 herë dhe kjo është diçka shumë e lartë Transmeton Muslimi. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është domethënë një nga dobitë më të mëdha. Allahu i madhëruar e përmend robin e tij kur njeriu e përmend Allahun subhanahu wa taala. Mendo pak ti je njeri i dobët, njeri i mangët. Tek e fundit je njeri. Kurse Allahu subhanahu wa taala që është i plotfuqishmi, që ka cilësitë më të plota, është Zoti i çdo gjëje i gjithë universit, kur ti e përmend atë, ai të përmend ty. Në radhë të parë, domethënë njeriu nuk nuk e meriton këtë lloj shpërblimi, por Allahu subhanahu wa taala ngaqë është shekur, prandaj dhe e vlerëson të mirën, qoftë dhe e pakët prej njeriut, edhe e lavdëron njeriun nëse njeriu e përmend Allahun subhanahu wa taala. Nëse e përmend në veten tënde, Allahu të përmend ty. Dhe nëse e përmend përpara njerëzve, Allahu të përmend ty përpara një grupi më të mirë sesa grupi ku ti po ku, ku ti po e përmend Allahun subhanahu wa taala. Dhe vallahi, kjo domethënë është një lloj shpërblimi që jep Allahu subhanahu wa taala njëherë shumë i madh. Prandaj transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka se ka thënë Allahu i madhëruar hadith kudsi, thotë kush më kujton mua në veten ti, në veten e tij do ta kujtoj unë, do ta kujtoj unë atë në veten time. Dhe kush më kujton mua në një grup njerëzish, do ta kujtoj unë un atë në një grup më të shumtë edhe më të mirë se sa se ai grup. Hadithi është i saktë. Dhe kjo tregon se çfarë vlere të lartë ka kur njeriu e përmend Allahun subhanuhu teala dhe tregon që Allahu subhanuhu teala është shumë shekur. A mund krahasohet përmendja e njeriut me përmendjen e Allahut? Mund krahasohet përmendja e njeriu me përmendjen e Allahut? Allahi domethënë është si nata me ditën, është gjunaf me bë krahasim. Sepse ti je krijesë, dhe do të përmendi Krijuesi kjo është nga gjërat më të larta. është një nga qëllimet më të larta të njeriu që të arrijë që ta përmendi Allahu subhanu wa ta'ala njeriun tek grupi i lartë i melaikeve. Gjithashtu nga që Allahu subhanu wa ta'ala është shekur, Allahu ja shpërblen edhe armiqve që janë armiqtë e Islamit dhe armiqtë e tij, ua shpërblen për atë të mirë qoftë edhe e pakët, duke u dhën, duke ua dhën shpërblimin që në këtë dynja ose duke ua lehtësuar shpërblimin atë dënimin në ahiret. Nga që ai është shekur edhe me armiqtë e tij, Allahu i madhëruar u jep atyre u jep atyre të mira nëse ata bëjnë të mira dhe ua pakëson dënimin nëse ata bëjnë të mira këtë dynja. Sepse ai është shekur. Edhe me armiqtë, atëherë çfarë mendon ti se mund të bëjë Allahu me ty që ti je besimtar dhe do Allahu subhanahu wa taala? Prandaj o njeri duhet të përpiqesh që të bësh sa më shumë punë të mira sepse sa më shumë të bësh, aq më afër do jesh tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe sa më afër të jesh, aq më shumë do të përmendë Allahu i madhëruar. Edhe po të përmendë Allahu i madhëruar, kjo është fitorja e vërtetë. Limithli hadha falyamal il amilun, për këtë le të punojnë ata që duan të punojnë. Për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, sepse kjo është fitorja më e madhe që mund të arrijë njeriu në gjithë jetën e tij. Gjithashtu nga që Allahu subhanahu wa taala shekur, Allahu i madhëruar i ka falur gjunafet edhe një gruaj që ishte prostitutë. prostitutë, domethënë nuk ishte imoraliste që mund imoraliste, por ishte prostitutë. Domethënë subhanallah, domethënë kishte arritur gradën më të keqe që mund të arrijë një femër duke shkuar me njerëz të huaj. Dhe kjo grua kishte arritur gradën më të keqe që mund të arrijë njeriu Dhe Allahu subhanu e ta'ala ia fali gjunafet asaj gruaje vetëm duke bërë një punë të vogël të mirë për Allahun e madhëruar. Edhe kjo punë ishte që ajo grua i dha për të pirë një qeni. Transmetohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ka thënë që një grua prej ben, prej beni Israelve, ishte një grua prej beni Israelve, dhe Allahu subhanu e ta'ala ja fali gjunafet asaj sepse i dha për të pirë një qeni. Ishte thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Huraira, ishte një qen afër një pusi dhe po e vriste etja. Atë e shikon një një prostitutë prej beni israilëve dhe futet në pus, merr këpucën e vet e mbush atë me ujë dhe i jep për të pirë qenit. Edhe Allahu subhanahu wa taala ja fali gjunafet kësaj gruaje. Dhe kjo tregon se sa sa madhështor është Allahu subhanahu wa taala dhe sa ai është shekur, e shpërblen të mirën qoftë edhe e pakët. Gjithashtu transmetohet nga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dhe këtë hadith transmeton Buhariu dhe Muslimi, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë për një punë tjetër që një person hoqi një deg që që ishte me gjemba në rrugë dhe Allahu subhanahu wa taala ia shpërbleu këtij njeriu ia shpërbleu Allahu i madhëruar duke i falur gjunafet me punë kaq të pakta arrin njeriu tek Allahu i madhëruar që të falë gjunafet dhe kjo siç e shikoni dhe vetë nuk arrihet prej këtyre punëve por arrihet sepse Allahu i madhëruar është shekur edhe e shpërblen edhe e lavdëron të mirën qoftë edhe e pakët Meditoje pak ajetin që thotë Allahu subhanahu wa taala, "Ma yafalu Allahu bi adhabikum in shakartum wa amantum." Çfarë të bëjë Allahu me dënimin tuaj nëse ju falënderoni dhe besoni? Wa kana Allahu shakiran alima. Dhe Allahu është shakir, shpërblyes i të mirës dhe lavdërues i të mirës dhe alim i ditur për punën që bën njeriu. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë ta dënojë njeriun. Mirëpo Allah dhe Allah dhe për këtë lloj shkaku Allahu i madhëruar nuk e dënon njeriun pa gjunaf. Sikurse Dhe nuk e humb njeriut sado pak të mira që të ketë bërë, prandaj dhe nxjerr nga zjarri i xhehenemit njerëz që kanë një thërrmi besim në zemrën e tyre. Dhe kjo dhe kjo ndodh sepse ai është shekur. Prandaj edhe ky ajet është kundërshtim bie bie domethënë tregon të kotën atyre njerëzve të cilët ky ajet tregon të kotën atyre njerëzve mendojnë se Allahu subhanahu wa taala i drejton njerëzit duke u bërë atyre padrejtësi, i dënon njerëzit duke u bërë atyre padrejtësi. Dhe kjo është fatkeqësi vallahi, dhe këtë lloj mendimi e kanë ata të cilët thonë që gjëra që njeriu është i detyruar në çështjen e kaderit. Mirëpo Allahu subhanahu wa taala, nga që është shekur, nuk e dënon një, nuk e dënon njeriun padrejtësisht. përkundrazi e dënon për gjunafet që ka bërë. Dhe nuk e humb njeriut qoftë dhe një të vogël të mirë që e bën njeriu. Edhe nga që Allahu subhanahu wa taala është shekur dhe cilësia e tij është shukri, prandaj dhe Allahu i madhëruar e do këtë cilësi te krijesat e tij, që ata që ata të jenë të jenë shakirin, domethënë që ta falënderojnë Allahun e madhëruar për mirësitë që u ka dhënë. Sikurse edhe edhe shumë cilësi të tjera që Allahu subhanahu wa taala prej tyre ka emra i do robërit e tij që t'i kenë ato. Prandaj Allahu subhanahu wa taala është i mëshirshëm dhe i do të mëshirshmit. Allahu është bamirës dhe i do bamirësit. Allahu është i durueshëm dhe i do ata që durojnë. Allahu është bujar dhe i do bujarët. Allahu është Sittir, mbulues i të keqes, edhe i do ata që e mbulojnë të keqen. Dhe Allahu subhanahu wa taala është i plotfuqishëm, edhe i do besimtarin që është i fuqishëm më shumë se se besimtarin që nuk është i fuqishëm. Prandaj dhe një prej punëve më të mëdha me anë të cilave njeriu fiton kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala është shukri. Është grada e shukrit. që do thotë falënderimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është nga gradat më të larta të besimit dhe të devotshmërisë. Është gradë më e lartë se të kënaqesh me atë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, sepse njeriu nuk mund të jetë shakir, falënderues i Allahut subhanahu wa taala derisa të kënaqet me atë që ka dhënë Allahu i madhëruar. Kështu që shukri është gradë më e lartë se të kënaqesh me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj besimi ndahet në dy pjesë. Shukr edhe sabër. Shukr do të thotë falënderim edhe tjetra do të thotë durim. Prandaj besimi ndahet në dy pjesë. Gjysma e besimit është falënderim dhe gjysma tjetër është durim. Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ne të jemi shakirin, ta falënderojmë atë. Na ka ndaluar ne të përkundërtën e saj. I ka, i ka lavdëruar ata që e kanë këtë cilësi. Edhe i ka i ka përshkruar ata duke thënë që ata janë të veçantët e krijesave të tij, ata që e kanë këtë cilësi. Edhe e ka bërë Allahu subhanahu wa taala këtë cilësi qëllimin më të lartë të njeriut, që të arrijë të jetë falënderues për Allahun subhanahu wa taala. Edhe i ka premtuar atyre që e kanë këtë cilësi shpërblimin më të madh. sikurse u ka premtuar aty që do t'u japë atyre edhe më shumë, shumë edhe më shumë, edhe e ka konsideruar cilësinë e falënderimit të Allahut subhanuhu teala si ruajtës për mirësitë që i ka bërë Allahu subhanuhu teala njeriut. Edhe ka treguar Allahu i madhëruar gjithashtu që njerëzit të cilët përfitojnë prej argumenteve janë ata që janë falënderues. Sikurse një prej emrave të tij është Shakir dhe Shekur. Edhe prej këtyre dy emrave Allahu ka nxjerr ka nxjerr emër për njeriun dhe kjo është një nga vlerat më të më të larta që tregon se çfarë vlere ka falënderimi, sepse vjen nga cilësia e Allahut subhanuhu te ala që do të shukur, që Allahu e lavdëron të mirën edhe e shpërblen njeriun për ta. Thotë Allahu subhanahu wa taala për Ibrahimin alayhis salam, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin. Ibrahimi ishte umet, domethënë ishte umet megjithëse ishte i vetëm, sepse ai ishte besimtar shumë i fuqishëm dhe megjithëse ishte i vetëm konsiderohej sikur ishte një umet i tërë. Ishte i drejtë dhe nuk ishte prej mushrikëve, shakiran li an'umihi, dhe ishte falënderues për mirësitë që i dha Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala për Nuhun alayhis salam, innahu kana 'abdan shakura. Nuhu ishte rob shumë falënderues për Allahun e Madhëruar. Domethënë i ka lavdëruar Allahu me anë të kësaj cilësie, cilësinë e falënderimit, shukrit, ka tre, ka treguar Allahu i Madhëruar që kjo cilësi është cilësi e njerëzve të veçantë të tij. Dhe kjo tregon domethënë që qëllimi i krijimit të njeriu është ai të falënderojë. Dhe kjo është domethënë një nga qëllimet më të larta që duhet ta arrijë njeriu në jetën e tij. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un." Thot adhurojeni Allahun dhe falënderojeni atë se te ai do ktheheni, sikur do të thotë domethënë që meqë te ai do ktheheni, atëherë qëllimi më i lartë i njeriut do të jetë që fal, fal, ta falënderojë Allahun subhanahu wa taala dhe ta adhurojë atë. Gjithashtu thot Allahu i madhëruar: "Wa sayajzi Allahu shakirin." Do t'i do t'i shpërblejë Allahu ata që falënderojnë dhe nuk e ka caktuar se me çfarë do t'i shpërblejë. Sikur do të thotë që do t'i shpërblejë me shpërblim të pakufishëm. Gjithashtu thot Allahu i madhëruar, "Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura." Allahu i madhëruar ua shpërblen atyre të cilët e falënderojnë Allahun duke i lavdëruar ata thot Edhe ky është ky është shpërblimi juaj për mundin tuaj dhe mundi juaj thotë është i falënderuar tek Allahu i Madhëruar. Gjithashtu Allahu ka treguar që ata që e falënderojnë Allahun janë pak. Prandaj thuhet që një person po i lutesh Allahut, dhe thosh Allah më bëj prej njerëzve që janë të pakët. Kur e dëgjoi Omeri radhiyallahu anhu i tha, "Hajde këtu. Ç'është kjo të pakët?" Tha. I tha, "Nuk e ke dëgjuar O Omer, që Allahu ka thënë wa qalilun min ibadi ash-shakur, pak prej robëve të mi janë falënderues. Do të gjithashtu ka thënë për besimtarët wa qalilun ma hum, dhe ata janë të pakët. Edhe atëherë tha Omeri, të gjithë njerëzit më janë janë më të ditur se Omeri, nga modestia e tij. Subhanallahu. Dhe kjo tregon që njerëzit e pakët janë janë ata që janë më të dashur tek Allahu subhanahu wa taala, janë të zgjedhur tek Allahu i madhëruar. Edhe këta janë ata që e falënderojnë Allahun e madhëruar. Gjithashtu transmetohet në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga profeti sallallahu alajhi wasallam se profeti ngrihej dhe falej natën derisa i ënjteshin këmbët. Thotë Aisha radhiyallahu anha, "O i dërguari i Allahut, pse falesh kaq shumë? A nuk t'i ka falur Allahu gjynahet?" Edhe i përgjigjesh profeti sallallahu alajhi wasallam duke i thënë a nuk duhet të jem rob falënderues, meqë Allahu subhanahu wa taala më ka bërë kaq shumë mirësi, kjo nuk do të thotë që unë duhet të rri këmbëkryq. As nuk nuk do të thotë që unë duhet të tregohem dembel, por duhet që ta falënderoj Allahun dhe më shumë akoma. Domethënë sa më shumë të bëjë mirësi Allahu, aq më shumë do ta lavdërosh dhe ta falënderosh Allahun subhanahu wa taala për mirësitë që ka bërë. Që të t'i ruajë Allahu subhanahu wa taala këto mirësi. Gjithashtu transmetohet nga Suhejbi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Është e çuditshme çështja e besimtarit. Çdo gjë për të është hajër. Nëse ai nëse atë e kap ndonjë e mirë, ai e falënderon Allahun dhe kjo është hajër për të, dhe nëse e kap ndonjë e keqe, ai bën durim dhe kjo është hajër për të dhe kjo është me të vërtetë çështje e çuditshme për besimtarin. E si mos e falënderojë Allahun besimtari kur çdo gjë që i cakton Allahu subhanahu wa taala besimtarit për të është hajër. Sepse njeriu ndash në mirësi që i ka dhënë Allahu dhe ndash në sprovat që i jep Allahu subhanahu wa taala, ai merr shpërblime. Dhe kjo është mirësi prej Allahut subhanahu wa taala që ka nevojë për shpërblim, ka nevojë për ka nevojë për falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse Allahu i madhëruar mund ta dënojë një besimtar në dynja, e dënon që ai t'i falë gjynafet. Prandaj dhe ai personi i cili bën një gabim për të cilin ai meriton dënimin me vdekje dhe pse është besimtar, ky lloj dënimi bëhet për të falës për gjynafet e tij. Shiko subhanallah edhe e keqja për besimtarin është e mirë, është falje gjynafesh. E jo më e mira që jep Allahu subhanahu wa taala. Prandaj a nuk e meriton Allahu i madhëruar që të falënderohet në të gjitha në të gjitha momentet nga njeriu? Sepse çdo gjë që i jep njeriut besimtar për të është hajër i madh. Prandaj thotë profeti sallallahu alajhi wasallam është e çuditshme çështja e besimtarit. Edhe falënderimi i vërtetë përbëhet nga pesë gjëra. Këto pesë gjëra janë që njeriu t'i nënshtrohet së pari, t'i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala dhuruesit çdo mirësie që të quhet falënderues. Gjëja e dytë është ta dojë Allahun e madhëruar për mirësitë që i ka dhënë. E treta është t'ia njohë Allahut të madhëruar këto mirësi që ia ka ia ka dhënë. E katërta ta lavdërojë Allahun e Madhëruar për mirësitë që i ka dhënë, dhe e pesta është që të mos i përdorë këto mirësi në atë që që nuk e do Allahu subhanahu wa taala. Këto pesë pjesë janë janë pesë shtyllat e falënderimit, nuk mund të quhet njeriu falënderues derisa derisa t'i plotësojë të pesta gjërat. Dhe nëse i plotëson këto pesë gjëra atëherë quhet falënderues i vërtetë. Dhe falënderimi, domethënë bëhet me gojë, me zemër, edhe me gjymtyrë. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtarët që t'i përmendin mirësitë e tij ku thotë: "Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith." Tregoji ti mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Jo që të mburresh me to, po tregoji ato mirësi që t'i ka bërë Allahu i madhëruar si falënderim për Allahun e madhëruar që t'i ka bërë ato. Gjithashtu dhe me zemër, thotë Allah, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam në në lutjen që që e bën çdo besimtar në mëngjes dhe në mbrëmje, abu'u bi ni'matika alayya. Thotë dhe unë e pranoj mirësinë që më ke që më ke bërë ti o Allah. Dhe kjo është është thelbi i falënderimit të Allahut subhanahu wa taala dhe është rrënja kryesore për të qenë njeriu falënderues ndaj Allahut të Madhëruar. Sepse një person që nuk e njeh nuk e njeh mirësitë që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala nuk mund të falënderojë kurrë. Prandaj thotë profeti sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që themi në dua, në këtë dua që është duaja më e mirë për të kërkuar falje Allahu subhanahu wa taala quhet sayyidul istighfar, ndër të tjera thotë abu bi ni'matika alayya. Thotë Allahu im pranoj Punoni për të më falënderuar, sepse pak prej robërve të mi janë falënderues të vërtetë. Domethënë Allahu subhanahu wa taala i thotë familjes së Daudit, Daud alayhis salam dhe Sulejmanit, që u kishte dhënë gjithë ato mirësi të mëdha dhe më e madhe mirësi ishte që i kishte bërë ata profet, punoni që të falënderoni, domethënë puna është falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam tha në hadithin që përmendëm më sipër, a të mos jem unë rob falënderues, domethënë duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo tregon që falënderimi është me me gjymtyrë, me gojë dhe me, edhe me zemër. Edhe përbën këto pesë pjesë që thamë. Dietarët kanë folur për për kufizimin e falënderimit. Edhe thotë Ibn Qayyim që të gjitha idetë dhe fjalët e tyre që kanë përmendur për falënderimin rrotullohen rreth kësaj gjëje që përmendëm. Rrotullohen rreth gjësë që përmendëm, domethënë që është këto janë këto të pesta. Ka përmendur prej tyre për shembull që disa kanë thënë prej dietarëve që falënderimi është që ti t'ia njohësh mirësinë që të ka bërë Allahu subhanuhu teala. Disa të tjerë kanë thënë që falënderimi do të thotë ta lavdërosh Allahun subhanuhu teala për mirësitë që të ka bërë. Disa të tjerë kanë thënë që falënderimi do të thotë që zemra jote të jetë e lidhur me dashuri për atë që t'i ka bërë këto mirësi. Ndërsa një prej dietarëve dhe këtë këtë lloj fjale madje e ka pëlqyer shumë Ibn Qayyim al-Jawziyya thotë që quhet Hamdun al-Qassar, thotë Ibn Qayyim e ka pëlqyer shumë këtë fjalë e tij thotë Falënderimi i vërtetë është që ti ta shikosh veten tënde jo të vlefshëm për këtë për këtë mirësi. Thua që unë nuk e meritoj këtë mirësi, mirëpo Allahu subhanahu wa taala, ngaqë ai është shekur dhe ai është dhurues i çdo mirësie në të vërtetë, ai ma ka dhënë mua, po jo se e meritoj unë. Thotë kjo është një prej gjërave më kryesore që njeriu të arrijë të bëhet falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe dietarët e kanë ndarë falënderimin në tre grada. Grada e parë është që njeriu ta ta falënderojë Allahun subhanuhu teala për mirësitë që i ka bërë. Dhe ky lloj falënderimi në të vërtetë nuk mund të jetë vetëm se prej atij personi që është besimtar, nuk mund të jetë prej atij personi që është mosbesimtar, sepse mosbesimtari nëse e falënderon Allahun me gojë dhe thotë o Zot shyqyr, ai me veprat e veta nuk e falënderon Allahun e Madhëruar, sepse ai i përdor mirësitë që i ka dhënë Allahu i Madhëruar për të kundërshtuar atë. Prandaj ky lloj falënderimi nuk mund të përfytyrohet i plotë vetëm se prej atij që është besimtar. Sepse siç e thamë, falënderimi përbëhet nga pesë gjëra dhe gjëra e pestë është që mos ta përdorësh mirësinë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala për atë që e urren ai. Dhe kjo sepse kjo është pjesë e falënderimit. Kështu që njeriu duhet ta falënderojë Allahun subhanuhu te ala për të gjitha mirësitë që i ka dhënë Allahu i madhëruar. Dhe kjo është grada e parë që duhet ta ketë çdo person. Nëse njeriu nuk nuk i njeh mirësitë të Allahut dhe nuk e lavdëron për ato që i ka dhënë Allahu i madhëruar, ai atëherë bëhet mohues. dhe mohuesit e kanë vendin në xhehenem. Prandaj është e domosdoshme për çdo person që i thotë vetes besimtar që ta falënderojë Allahun subhanuhu te ala me zemrën e tij, me gojën e tij dhe me veprat e tij duke duke i përdorur mirësitë të Allahut subhanuhu te ala në ato që e bin që i do Allahu subhanuhu te ala që të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit. Vetëm në këtë formë mund të arrijë njeriu ta falënderojë Allahun subhanuhu te subhanuhu te ala siç e meriton ai. Grada e dytë e falënderimit është dhe kjo është gradë më e lartë dhe është më e vështirë dhe jo çdo çdo njeri arrin atë, është ta falënderosh Allahun subhanahu wa taala në vështirësi. Ta falënderosh Allahun subhanahu wa taala kur të jep dynja, kur t'i jep mirësitë e dynjasë ose kur t'i jep mirësitë e tjera, kjo është e thjeshtë. Sepse mirësitë janë të dashura për shpirtin e njeriut. Mirëpo, ta falënderosh Allahun subhanahu wa taala kur të jep vështirësi ose kur të jep sprova ose kur të jep fatkeqësi, kjo me të vërtetë domethënë tregon që një ky njeri që e bën këtë lloj gjëje ka arritur gradë shumë të lartë te Allahu i madhëruar. Edhe e ka njohur Allahun siç duhet. Edhe ky që e falënderon Allahun subhanahu wa taala ose ai person që e falënderon Allahun e madhëruar në vështirësi ose në fatkeqësi është një prej dy njerëzve. Njeriu i parë është ai që ka arritur atë lloj grade që i shikon si mirësitë dhe fatkeqësitë njësoj. Nuk i bën përshtypje një fatkeqësi nëse i bie, sikurse nuk e gëzon një mirësi që i vjen, sepse ai e di që të gjitha janë prej Allahut. Dhe rezultati i besimtarit kur e falënderon Allahun dhe kur bën durim, për të dyja është i mirë i mirë tek Allahu subhanahu wa taala sepse ky shikon përfundimin e tyre shikon përfundimin e dynjasë qëllimin më të lartë që është të arrish kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala prandaj edhe për këtë njeri është njësoj si i bie fatkeqësi si i bie edhe mirësi kjo nuk do të thotë që njeriu nuk lejohet të qajë kur i bie fatkeqësi Por kjo do të thotë që ai të jetë i kënaqur plotësisht me zemrën e vet, të thotë alhamdulillah dhe mos ndjejë asnjë lloj dridhje zemrës kur i ndodh fatkeqësi. Prandaj dhe transmetohet që një prej selefëve tanë kur i vdiq fëmija i vet, doli dhe, dhe doli dhe ishte i gëzuar dhe filloi të qeshte. I tha njerëzit pse qesh? Tha qesh tha sepse jam duhet të kënaqem me caktimin e Allahut subhanahu teala. për të arritur këtë lloj grade. Faktikisht profeti sallallahu alajhi wasallam po ta vini re kur i ra një fatkeqësi që vdiq djali i tij filloi të qante. Del pyetja mos vallë, ky është më ka qenë më i mirë se profeti sallallahu alajhi wasallam që ky qeshte kurse profeti sallallahu alajhi wasallam qante? Jo. Ai nuk ka qenë më i mirë. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam bashkoi dy cilësi kurse ky nuk mundi të bashkonte dy cilësi. Ky u kënaq vetëm me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, kurse profeti sallallahu alajhi wasallam u kënaq me caktimin e Allahut, e falënderoi Allahun. Edhe e dyta ishte që profeti sallallahu alajhi wasallam kishte dhe mëshirë për këtë që vdiq. Kurse ai ai dietar prej selefëve kur u gëzua, në atë moment nuk kishte më mëshirë për atë që vdiq. por thjesht mendonte që ta arrinte kënaqësinë e Allahut subhanahu teala. Ndërsa profeti sallallahu alajhi wasallam bashkoi mëshirën për për atë që vdiq me kënaqësinë dhe dhe falënderimin e Allahut subhanahu teala. Prandaj dhe grada e tij ishte më e lartë në, në këtë aspekt. E rëndësishme është që njeriu duhet ta falënderojë Allahun subhanahu teala Edhe duhet ta falënderojë, nuk është vaxhib faktikisht që ta falënderojë, mjafton që njeriu mjafton që njeriu mos zemërohet me caktimin e Allahut, kjo është vaxhibi për gjithë njerëzit, mirëpo nëse arrin gradën e falënderimit kur të bie një fatkeqësi kjo është gradë më e lartë, që e arrijnë shumë pak njerëz. Thamë njeriu i parë është ai i cili i shikon dhe mirësitë dhe fatkeqësitë njësoj, kurse njeriu i dytë është ai i cili nuk i shikon të dyja njësoj. për të kanë dallim si fatkeqësia, si edhe mirësia, mirëpo ai ngaqë do të tregohet i edukuar me caktimin e Allahut, do të tregohet i mirë me atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, bën durim në veten e tij dhe e falënderon Allahun subhanahu wa taala. Grada e këtij të dytit, megjithëse është më e ulët se e para, prapë ky person ka një gradë shumë të lartë tek Allahu i madhëruar dhe meriton shumë shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala sepse e falënderon atë edhe në vështirësi. Gjë që domethënë është diçka shumë e rrallë dhe nuk e bën çdo lloj njeriu atë. Prandaj dhe këta njerëz siç thotë Ibn Kajim el-Xheuzije, këta janë njerëzit e parë që thirren për të hyrë në xhenet, të cilët e falënderojnë Allahun subhanahu wa taala në vështirësi. Sepse njerëzit në vështirësi janë disa lloje, shumica e tyre zemërohen kur u bie ndonjë fatkeqësi. Kurse ata që janë janë më të mirë se këta bëjnë durim. Ata që janë pak më lart se këta kënaqen me caktimin e Allahut dhe më më të lartët e tyre janë ata që e falënderojnë Allahun subhanuhu teala edhe pse u bie atyre ndonjë fatkeqësi. Edhe prandaj këta janë të parët njerëz që hyjnë në xhenet dhe thirren për të hyrë në xhenet. Edhe siç e thamë, këta janë dy lloje. Lloji i parë është ai i cili i shikon mirësitë e Allahut dhe dhe fatkeqësitë e tij njësoj, sepse ai e di që përfundimi tek Allahu subhanahu wa taala është i lartë tek Allahu i madhëruar dhe çdo gjë që vjen prej Allahut është vetëm hajër për besimtarin. Prandaj i shikon me këtë lloj syri dhe i duken të dyja njësoj, ose nëse nuk ka mundësi të arrijë këtë lloj grade, është grada e dytë që ai megjithëse nuk i duken njësoj dhe i shqetësohet zemra për fatkeqësinë që i ka rënë, ai e falënderon Allahun e madhëruar, thotë alhamdulillah, falënderimi i takon Allahut për çdo gjë që më dha dhe kënaqet me caktimin e tij. Ndërsa grada e tretë grada e tretë domethënë është, është faktikisht pak e vështirë për të shprehur me gojë, sidomos për ne domethënë që jemi njerëz gjynahqarë, sepse këtë lloj grade mund ta shprehë vetëm një person që që ka arritur një grad grad të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe lusim Allahun që të na mundësojë të arrijmë atë. Dhe kjo lloj gradë është që njeriu të jetë me, me atë që dëshiron Allahu subhanahu wa taala prej tij në çdo aspekt, në çdo të mirë, në çdo të keqe, në çdo frymëmarrje, në çdo hapje sysh, në çdo mbyllje sysh, në çdo në çdo fjetë gjumi, në çdo veprim që bën. Po të jesh të ecësh me atë që dëshiron Allahu subhanahu wa taala prej teje në çdo lloj momenti të jetës tënde, ke arritur gradën më të lartë të falënderimit, sepse falënderimi i vërtetë është që ti mirësitë e Allahut, mirësitë e Allahut subhanahu wa taala t'i shfrytëzosh për ta kënaqur atë. Prandaj dhe robi i vërtetë, robi i vërtetë i Allahut është ai që është me të vërtetë rob i Allahut subhanuhu teala, i nënshtruar atij plotësisht me gjithë mirësitë që i ka dhënë Allahu subhanuhu teala, edhe frymëmarrjet e tij ai i bën për të kënaqur Allahun e madhëruar. Dhe ky është ai person që ka arritur gradën më të lartë të falënderimit dhe që meriton gradat më të larta të xhenetit. Dhe që meriton që Allahu subhanuhu teala t'i vendosë atij pranimin në tokë tek njerëzit dhe t'ia lërë përkujtimin e tij sa të jetë dynjaja edhe ç'ka brenda saj. Lusim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë prej atyre që e falënderojnë Allahun e madhëruar, të na bëjë prej atyre që janë të pakët, sepse të pakët janë ata që falënderojnë Allahun e madhëruar në të vërtetë. Lusim Allahun që të na bëjë që mirësitë e tij t'i përdorim për ta falënderuar atë. Edhe megjithëse ne nuk mund të arrijmë të falënderojmë Allahun siç duhet, mirëpo duke pranuar që ai është i vetmi që duhet falëndëruar, duke pranuar që mirësitë janë vetëm prej tij, shpresojmë që mund mund të arrijmë një pjesë të falënderimit që i takon Allahut subhanahu wa taala. Lus Allahun na i fali gjynahet, na i mbylli jetët tona me të mira, e të na e bëj xhenetin vendin tonë. Allahu shpërbleftë të gjithë.